Musulman musulmanyň janyna, malyna degmeli däl. Emma, kapyryň, müşrigiň ýurdunda ýaşaýandan şu ahat-aman aýrylandyr diýýär. Düşündiňmi? Sebäp diýseň, biz, näme, jihad diýip bir kapyr ýurduna barsak, olaň arasynda bir-iki sanak musulman bar diýip, näme, jihad ybadatyny taşlamaýas. Düşündiňmi? Ýa-da, kapyrlar biziň üstümize gelende, içinde bir-iki sanak musulman bar diýip, näme, biz ýurdumyzy, Kapyrlara koloniýa etmeklige bermeýäs. Düşündiňmi? Emma sen kapyryň içinde ýaşaýan musulman. Musulman topary baranda ölesiň gelmeýän bolsa, ýa kapyrlaň içine goşulyp, musulman doganyňy gyrasyň gelmeýän bolsa, ýaşama, göç otaýdan. Şonuň üçin Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem näme diýýär? Beri'et zimmetu mimmen aqama'l müşrikine fi diýýär. Mimmen aqama ma'al müşrikine fi diýarihim. Ahyt aman göterilendir müşrikleň ýurdunda bile ýaşaýanlar bilen diýýär. Müşrikler bilen bile ýaşaýanlardan diýýär. We ýene bir hadysda, bu sahyh, bu hadys Sunan Tirmizide gelýär. Sahyh hadys özem. Bu hadysda näme diýýär Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ana beriun min kulli muslimin yuqimu beyne azhurul müşrikine. Qalu ya Rasulallah velima? Qala la tara'a naruhuma. Men päk müşrikleň arasynda ýaşaýan hemme musulmandan. Ana beri'un min kulli muslimin ýukimu beýne azhuril müşrikin. Resul Allah päklenip otyr. Men päk, men bizar diýýär. Müşrikleň arasynda ýaşaýan musulmanlardan. Taýyp Resul Allah nädip bizar bolmasyn olardan? Resul Allah nädip olardan Päk diýsin, olar Menden däl diýmesin, Resul Alla, nädip päklenmesin, nädip olar Menden däl diýmesin? Irden agşam orslar musulmanlaň garşysyna näme uruş etýärler, ezýet berýärler. Amerikanlar, ýewropeýler ýa biz tarapbylar, ezýet berýärler. Şonda-da sen hiç imanyň gozgananok, aryň, namysyň gymyllanok. Musulmanlara, yslama görkezilýän jebir-jepalara sen Gynanaňam we bu ezýetler görkezýän kapyrlaram sen ýigrenip bileňa. Şolar bilen bile äpbede jüpbe bir ýurtda, bir obada, bir jaýda ýaşaşy bilýäň. Sen, näme, hakgyl pygambermiziň senden bizar bolmaklygyna? Şonuň üçin pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem bu hadysda näme diýýär? Ana beriun min kulli muslimin ýukimu beýne azhuril müşrikin. Müşrikleň arasynda ýaşaýan musulmanlaň barysyndan men päk diýýär. Näme üçin, ýa Resulallah? diýip soraldy diýýär sahabalar. Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem täkitläp aýtdy diýýär. Hatda bir-biriniň odam görünmesin diýdi diýýär. Düşündiňmi? Ýani has bekedip aýtýar. Has näme muslim bilen käfiriň bile ýaşaşmasyzlygyny ündeýär. Nähilek bir-biriniň odam görünmesin diýýär. Nähilek manyda odam görünmesin diýýär. Çöl beýewan alaň açyk meýdany göz öňüňe getir. Sen şu taýda ot ýaksaň, näçe kilometrden görünibilýär? Oduň. Ot ýaksaň, näçe kilometrden görünibilýär? Hatda odam bir-birine görünmesin diýýär. Düşündiňmi? Ýagny täkitläp aýtýar, musulman bilen kapyr garyşmaly däl. Düşündiňmi? Hatda gözýetim ýerde-de ýaşaşmak, ýaşaşma diýen. Bäş sanak zady size buýurýan diýýär Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem. Sebäbi Allatagala maňa size şu zady ýetirmekligi buýurdy diýýär. Bäş sanak zat size emr etýän. Näme üçin? Alla maňa buýurdy diýýär size emr etmekligimi. Birinjisi, es-sem-a. Näme musulman baştutanlarymyza näme etmeli? Boýun bolmaly. Düşündiňmi? Birinjisi, biziň musulman prezidentimiz bar, musulman häkimimiz bar. Bizi Kuran, hadys bilen ýaşatýar. Biziň dinimizi goraýar. Biziň arymyzy, namysymyzy goraýar. Bir ýerde bir raýatyna ezýet berilse käfirler tarapyndan, şo raýaty üçin goşun çekip gidip şoň aryny alýar. Ana, şoňňalak bolmaly musulmanlaň patyşasy. Ana, şoňňalak musulman patyşalarymyza biz hökmany suratda gulak asmaly, garşysyna çykmaly däl. Wat-taa we sogap buýran ýerinde, gowa buýran ýerinde tagat etmeli, boýun bolmaly. Bu ikinji zat. Ine, bu ähli-sünne wal jemadyň akydasy. Din bilen bizi ýaşatýan patyşalara gulak asmaly, diýenini etmeli, wat-taa, boýun bolmaly. Wal jama'a we agzybir bolmaly. Üçünjisi agzybir bolmaly. Bölünmeli däl. Rabbym Allah diýýän bolsaň, pygamberim Muhammet sallallahu aleýhi we sellem diýýän bolsaň, dinim yslam diýýän bolsaň, dinim Kuran, hadise görä tutýan diýýän bolsaň, onda sen bölünmeli däl, hökmany suratda jemlenşäýmeli. Şu zatlary dille diýibem, sen jemlenşibilmeseň şu dawat etýän adamlar bilen. Sen ýalançy. Düşündiňmi? Rabbym Alla diýýäň, dinim Yslam diýýäň, pygamberim Muhammet sallallahu aleýhi we sellem diýýäň we dinem Alla we Rasulynyň isleýşi ýaly tutýan diýibem, şu sypatlary jemlän adamlar bilen sen jemlenişibilmeýän bolsaň, sen ýalançy. Sen ýalançy biz ynanmaýas. Düşündiňmi? Şu wagt şoňňalak adamlary bar. Gepleseler näme Röwşeniň diýýän zady ýüz prosent dogry diýip gürleýärler diýýär. Özem bize duşmançylyk etýärler. Biziň ýeňsämizden atýarlar. Düşündiňmi? Olar ýalançy, olar munafyk. Düşündiňmi? Sen ýüz prosent biziňkini dogry saýýan bolsaň näme üçin ýüz prosent biziňkä ýalňyş diýýänlerden näme ylym alýaň? Näme üçin olardan fetwa soraýaň? Bu diýilýän zat bilen edilýän zat deň gelenok, düşündiňmi? Biz oňa ynanmaýarys. Dördünjisi, wal hijratu, hijret etmeklik diýýär. Haçan-da bir ýerde, ýa bir wagtda, bir bir jemagat Alla we Resulynyň isleýşi ýaly din tutubilmese, eýýäm şoňa hijret etmeklik farz, ine Alladan, Allaň Resulyndan buýruk. Biziň hadysyň başynda näme diýip başlady pygamberimiz? Bäş sanaky zady size buýurýan diýýä. Soňam näme üçin buýurýa sebäbini aýtýa. Alla tagala maňa buýurdy diýýä, size ýetirmekligi diýýä. Görýäň? A pygamberimiz araçy. Diňe Allaň buýruklaryny bize ýetirýä. Eýýäm, pygambere şu zatlary buýurmaklygy, Alla buýran bolsa, onda hijret etmeklik. Kimiň parz eden zady eken? Allaň parz eden zady. Şoň üçin biziň çagyrýan zadymyz, oglanlar, haýy höwesimize görä çagyramyza. Alla we Rasulynyň çagyrýan zadyna çagyrýas. Emma näme, ylymsyz, bir ýüreginde kesel, maraz barlar we Alla we Rasulynyň näme diýen zadyna düşünibilmeýänler, biz haýy höwesimize görä çagyrýanlarys öýtýär. Biziň diýýän zatlarymyzda hiç delil ýokdur öýtýär. Ol agzyndan çykýan zady bilenak. Näme agzyna gelse samyrdap dur, şuňalak näme batyl gürrüň etýärler. Näme, Allah Tagala olara näme yslah bersin, Allah Tagala olary näme düzetsin. Şoň üçin kim biz agzymyza gelen zady gürleýäsmi, delilsiz gürleýäsmi, geçýän sapaklarymyzy näme diňläp görsün, okaýan kitaplarymyza seredip görsün. Kuran, hadysdan bir söz çykamyzak. Çykýanam bolsak, bizem ynsan, dilden sypýandyr, ýalňyşýandyrys. Çykýan bolsak, aýt sen, Ýüzümize gel, düşündiňmi? Gönümel maňa jaň et, oňa-buňa jaň etme, göni maňa jaň et. Pylan kasetaň pylan jimindinde şeý diýdiň, ine, Alla şeý diýýär, pygamber şeý diýýär. Sen bize ýakynlaşýaň beý diýseň, daşlaşaňak. Seň biziň ýanymyzda abraýyň artýar, kemelene-ak. Emma delilsiz bizi ýalňyşdyrýaň. Öz kanagat alan oý-pikiriňe bizi getirjek bolýaň, ony biz kabul edemizok. Şoň üçibem sen bizi ýazgarýaň, bize töhmetler atýaň, ondanam biz razy däl. Taýyp, dördünjisi näme eken? El-hijretu, hijret etmek. Bäşinjisi näme? Vel-jihad, jihad etmeli musulman. Musulman müjähit bolmaly. Ýeriň ýüzüne hanlyk, beglik satmalylar musulmanlar. we yslam dinini kabul etmediklerem har, zelil bolup, bize paç töläp ýaşamaly. Emma bu wagt terezi üýtgedi. Ýeriň ýüzüne hanlyk, beglik satýanlar kimler? Kapyrlar. Har, zelil bolup, olara nebtini, gazyny, puluny, namysyny, dinini berýänler kimler? Musulmanlar. Näme üçin? Ine, şu Allaň we Rasulunyň buýrup oturan zadyna boýun bolanoklar. Musulman emirlerine boýun bolanoklar. Musulman patyşalaryna boýun bolanoklar, itagat edenaklar. Musulmanyň jemagatyna goşulanoklar, gaýtam yslam jemagatyny dagatmak üçin ellerinden, dillerinden gelýän zatdan gaýgyranaklar. We hijret eden atlar. Her kim bolanja günde hoşal gezip ýör. Düşündiňmi? Ol eşekde ýykyl, näme ýüküm ýok, ýykylsa habarym ýok diýýär. Diniň kyssasyndan däl, yslam ýykylýar. Musulman gyrylýar, dine degilýär, Alla sögülýär, Kuran ýakylýar. O zatlar bilen biziň halklarymyzyň işi ýok. Bizem din tutmaly, bizem dine gelmeli. O zatlar bilen işleri ýok. Türkmen halky Krişna bolup barýar. Türkmen halky ateist bolup barýar. Oňa namys etýänleri ýok. Şoň üçin hijret etmeli we kapyrlaň garşysyna jihad etmeli. Hökmany suratda. Haçanda musulmanlar şu bäş zada boýun bolsa, ýeriň ýüzi musulmanlaň eline gelýär. We dünýä bar gowluklar ýaýrabam inşa Allah erbet bolan zatlaram aýyrylýar, aýyrylmasada azalýar we kapyrlaram näme haru zelil bolup musulmanlaň gol astyna düşýär, bize pajyny töläp ýaşaýarlar. Soňam jihad diýemizde diňe ors bilen ýewreý göz öňe tutamyzok oglanlar. Türkmenem bolsa, kapyr bolsa şoň garşyna jihad etmeklik parz. Türkmen milleti dinden çyksa, şolarem eýýäm kapyr bolýar. Şolaň garşyna jihad etmekligem parz. Bizi millet gyzyklandyranak, bizi dil gyzyklandyranak, bizi belli bir gatlak gyzyklandyranak, haýsy gatlakdan bolsun, haýsy milletden, haýsy dilden bolsun, şo käfirmi, şo Allaň we Rasulunyň duşmany. Allaň we Rasulunyň duşmany bolsa, Şo biziňem duşmanymyz. Soň ýene gelýär hadysda Bu hadysam Sunan en-Nesaide gelýär. Sahih hadys. Wa an Abi Fatimata ennehu qala ya Rasulallah. Pygamberimizden soradym diýýär, Ýa Resulallah, haddisni, aýt maňa diýdim diýýär. Nähili amal edemde men dogry bolubiljek? A'malu, edeýin diýýär, maňa öwret. Näme amal edemde men dinime gaýym boljak? Näme amal edemde dinimi Allaň isleýşä tutubiljek? Aýt, ýa Resulallah, öwret, a'malu, göni etjek diýdim diýen. Şonda Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Aleyke bil hicrati diýdi, hicret et diýdi. Görýäňmi? Şu wagtky kapyr ýurtlarynda, kommunist ýurtlarynda ýaşaýanlar hicret etmeseler, näme dinlerini dogry tutup bilenaklar, dinlerini doly tutup bilenaklar. Aleyke bil hicra, hicret et diýdi. Fe innehu la misle leha. Çünki hijret ybadaty ýalak ybadat ýok diýipdi. Ýagny soň açyklaýar. Nähili manyda hijret ybadaty ýalak ybadat ýok diýipdi. Sogap meselesinde, saňa haýyr getirmeklik meselesinde, dünýe we ahyretinde. Ýagny hijret eden adam, muhajir adam dünýe we ahyretde Allah Tagala oňa Kän haýyrlar, sogaplar, bolçulyklar, gowuçylyklar berjek. Soňam biz oglanlar gaýypdan gürläýmizok. Kapyr ýurtdan özümiz çykyp gaýtmadykmy? Haýsymyz Allaň isleýşi ýaly din tutubildik? Tutubildikmi? Allaň isleýşi ýaly, Pygamberimiz sallallahu aleýhi wesellemiň tutuşy ýaly hiç kim, hiç birimiz din tutubilmedik. Indi kim isleýän bolsa ine Rasulallaň pendini almaly. Rasulallaň näme Şu Ebu Fatyma diýen sahaba beren nesihatyny almaly. Ýa Resulallah, aýt! diýen. Näme edemde şu dinimi dogry tutubilýän bolsam, men etjek diýen. Şonda Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hijret et diýen. Soňky hadys An Jabir. Jabir radıyallahu anhudan gelýär. Bu hadys hem Sunan en-Nesaide gelen. Qala ataytun an Jabir diýipdir. An Jerir, Jerir diýen sahabadan. Jerirden gelýär. Sunan en-Nesaide sahih hadys. Gale, Eteýtun Nebiyye sallallahu aleýhi we selleme we huve yubaýa. Pygamberimiziň ýanyna geldim. Bir topar adamlar hem näme pygamberimize beýgat berip duran ekenler. Ýagny imanlaryny äşgär edip oturan ekenler diýýär. Bulam iman etmäne gelenden biri. Men hem geldim diýýär. Fekultu ýa Resulallah, gelibem eý Allanyň Resuly diýdim diýýär. Obsut ýedeke, eliňi uzat hatda ubaýak. Eliňi, eliňi ber, ýagny beýgat berjek diýýär. Seň öňüňde imanym äşgär etjek, ahd-aman berjek diýen. Weşterit aleýe, özem näme şert goýsaňam goý, men ederin diýen. Düşündiňmi? Weşterit aleýe, fe ente a'lem, özüň gowy bilýäň diýen. Näme şert edeňde maňa haýyrly boljak bolsa dünýe we ahyretimde, sen Resulallah gowy bilýäň diýen. Ine men iman yglan etjek, musulman boljak, eliňi ber diýen. Resulallah näme elini talap eden. We Näme şert goýsaňam goý, özüň gowy bilýäň diýen. Şonda pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ýanka näme diýýär? Ubayyuka ala an ta'budallah. Söz alýan senden diýýär. Bir Alla ibadet etjekligiňe diýýär. Ne birinji ýanky sahabadan alan sözi. Ubayyuka ala an ta'budallah. Birinji senden aljak sözüm bir Alla ibadet etmelisiň diýýär. Allahdan başga hiç bir zada ibadet etmeli dälsiň diýýär. We ikinji alan sözi, we tuqimes-salat, namaz okamalsyň diýýär. We tu'tiye'z-zekat, zekadyňy bermelisiň diýýär. We tunasihul-muslimin, we musulmanlara nesihat etmelisiň diýýär. Görýäňmi? We musulmanlara nesihat etmelisiň. Nähili manyda nesihat etmeli? Şolara gowy zatlary öwretmeli. Ýalňyş zatlary bolsa aýtmaly. Görýäňmi? Pygamberimiziň sahabalardan alan, görýäňmi? Sözi ýne, Şu zatlary etmelisiň diýip, boýnuna goýan zatlary, şert eden zatlary. Emma kim şu wagt musulmanlara nesihat etse, ýigrenilýär. Düşündiňmi? Ýigrenilýär. Käşkä aýtmasady, käşkä eýtmesedi. A sen aýtmasaň, haky bilip aýtmasaň, erbediň erbetdigini bileňden soň musulman doganlaňňy ägälendirmeseň, şu amaldan gorkuzmasaň, sen ummatyň haýyny bolup dursuň-ow. Sen musulman doganlaryňa hyýanat etýäň. Nämäň hakdygyny bilip aýtmasaň, nämäň erbetdigini bilip ägälendirmeseň, sen haýyn. Sen musulmançylyga hyýanat etýän adam. Şonuň üçin Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem näme, ýaňky sahabadan beýgat edende şert edenleriniň biri näme, Wa tunasihul muslimin. Kapyrlar terk etmeseň, Allaň isleýşi ýalak we Rasulallaň okaýşy ýalak namaz okap bileňok. Nädip namaz okajak? Metjitden geçdik, tuwaletlerine çenli kamera dur. Düşündiňmi? Metjidiň gapysyny näme, minissaga maşyn bilen garawullänlerden geçdik, namaz okaýanyň setirinde durýarlar-ow, setirde durýarlar. Ulylar rukuwa gaýtýar, seždä gaýtýar, olam komitetçik näme synlaýar. Kim Ämin diýýär, kim rukuwa eglim-galymynda elini galdyrýar, kim näme etýär. Setirde egilmän durup, metjidiň içinde setirde durup, musulmanlary synlaýar. Ondan aňyrda näme gerek-ow? Bundan aňyrda küfür barmy? Bundan aňyrda dine duşmançylyk etmeklik barmy? Bundan aňyrda yslamy ýigrenmeklik ýok. Kim şu zatlary görübilmeýän bolsa, ker kör bol, şu zatlary kabul edibilmeýän bolsaň, onda sen nämäni kabul etýäň? Şuny duşmançylyk saýmaýan bolsaň, şuny yslamy ýigrenmeklik saýmaýan bolsaň, onda nädip ýigrenmeli yslamy? Näki onda kim seň ýanyňda yslamy ýigrenýän? Kim seň ýanyňda yslama, musulmanlara duşmançylyk etýän? Metjitlerine girip, musulmanyň sejde etýän Allahyna sejde etmän, setirde durup, näme etýär? Musulmanlary synlaýar. Haýsyna şübhelense-de, metjitden çykaryp, maşynyna salyp, otdelna kidip sorag-jogap etýär. Ondan aňyrda näme käfir bar-ow? Kim şuň käfirligine şübhelenýär? Şuň galak adamlaň bardygyny bilip, görüp, eşidibem, şulaň küfrüne şeklenýän adam musulman däl. Biz olary musulman saýyp bilemiz-ä. Ol adamlar haýyn, ol adamlar munafyk. Yslamyň adyndan geplesinler, özlerine towhid diýsinler, selef diýsinler, şol adam munafyk. Şol adam haýyn, ýaňky derejede Yslama edilýän duşmançylyklary görübem, şol adamlary tanabam men şulara käfir diýip biljekgäl diýse, biz seň özüňe käfir diýeris. Sebäp diýseň, iman bilen bul akyda jemlenşanak. Musulman bilen ýaňky adama käfir diýmesizlik näme, jemlenşanak. Wa tufarikal müşrikin we hökmanam näme, müşrikleň ýanyndan göçüp gaýt diýýär.